บุ๊กทู ห้าสิบเก้า пятьдесят девять, пятьдесят девять, ที่ทำการไปรษณีย์ на почте, на почте, ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน где ближайшее отделение почты? где ближайшее отделение почты, ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม До ближайшего почтамта далеко? до ближайшего почтамта далеко, ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Где ближайший почтовый ящик? где ближайший почтовый ящик, ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวง Мне нужно несколько почтовых марок. мне нужно несколько почтовых марок, สำหรับการ์ดและจดหมาย Для открытки и для письма. для открытки и для письма, ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ Сколько стоит почтовый сбор в Америку? сколько стоит почтовый сбор в Америку, พัสดุหนักเท่าไหร่ Сколько весит посылка? сколько весит посылка, ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม Можно послать это авиапочтой? можно послать это авиапочтой, ใช้เวลานานเท่าไหร่ กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Когда это дойдет? когда это дойдет, ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Откуда я могу позвонить? откуда я могу позвонить, ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Где ближайшая телефонная будка? где ближайшая телефонная будка, คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ У вас есть телефонные карточки? у вас есть телефонные карточки, คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ У вас есть телефонная книга? у вас есть телефонная книга, คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Вы знаете код Австрии? вы знаете код Австрии, รอสักครู่ ขอดูก่อนนะคะ Секунду. Я посмотрю. секунду, я посмотрю, สายไม่ว่างตลอดเวลา Линия все время занята. линия все время занята, คุณต่อเบอร์อะไร Какой номер вы набрали? какой номер вы набрали, คุณต้องกดศูนย์ก่อน Сначала вы должны набрать ноль. Сначала вы должны набрать ноль.